Ze gobernantzia ipare euskal herriaren zat, horroitzeko autetxen kontseiluak onartu zuen, garapen kontseiluak landu lugalde kolektibitate bereziaren galdea, pariserat zuten proposamena eta frantzeko gobernuak ezetze gantzuen, gerostik prefeta etorri da hainbat proposamenekin lugalde reformakari, eta horietarik bat zen gehienik emengo nahiari urbiltzen zena, hau da erri elkargo haundi bakar bat izaitia ipare euskal herria, eta bere eunta eh, e, eta emezortzi erriek osaturik, eta arglo teknikoa ipatuko dugu goizuntan, bakikia boloki, autetxien kontseiluko zuzenariarekin. egunan? Bai, egunon. Joan den abenduan, eh, bilduzen autetxien kontseilua seminario batean Ipare Euskal Herriko gobernantziaz gogoetatzeko, beraz, deliberatu da espertisa baten abiatzia konkretuki nola iraganen da? Horean, deliberatu da uh, lan bat erabiltzeat, e, prefetak e, hiru proposamen egiten ditu. E, lehen proposamena da orai bezala segitzea, bon, hori gehienek baztertia dute. Bigarren proposamena da oraiko erri elkarguek ilan e, mixto bat muntatzeat eta lan batzu erabiltzeat e, erri elkarguen artean eta hiruaren hipotesia da herri elkargo bat egitea uh, eh, iparaldean. Ipar uh, prefetak hirugarren eh, proposamen hori sustengatzen du. Odian hautetzen kontseiluak uh, gai hori eskuratu duelarik, deliberatu du um, bere uh, ikusmoldea eman behar zuela ikertu uh, herri elkargo baten hipotesia ez du erramai eh, hori engaiatuz, bere postura hortan dela, hortan kokatua dela, baina nahi du ikertu uh, eh, erri elkargo bat egiten balimada egun iparaldean, uh, eh, ze balintzetan egiten aldean, ze, uh, ze behar den eskuratu horren egiteko, eta ikusi ere, biztan dena, uh, hemenko hautetxiek eta hemenko gizarte zibileko ordezkariek, beren uh, ikusmoldea uh, plazara dezaten hipotesia horren inguruan. Expertisa hortan izanen da? Hala, expertisa hortan izanen da, eta expertisa horren egiteko uh, galdatu dugu Hemen, uh, iparaldean lanian izan diren uh, jende aditu batzuri, uh, beren eskukaldi bat emaiteat. Hor dira, dira bi urte gurekiran izan direnak eh, Jean-Pierre Marcias eta Jean Gurdu horiek universitateko uh, eh, ikar, ikar, erakasleak. Eta ere horiek lotu dugu uh, uh, Daniel Behar eta Martin Vanier horiek akadi uh, Pariseko kabineta hundi batako ordezkariak dira eta hori gurekiran izan dira deia lanean. Eh, Oroitarazteko uh, mirabeatzeuntalarogoita mogostean Eh, garapen eskema egintzelarik eh, hemen iparaldean horik iran eginik izan zen. Hala, ordean, lau eh, pertsona ditu horiek uh, uh, hasi dute bere lana, eta guk galdatu dugu uh, erri elkargo baten hipotesia hori ikertua izan dadin. Zerotik abiatzen dea, do abiatuko edo lujalde kolektibitate bereziaren oinarriak hartuko dituzte? Ordean, behar, behar da horren untsa ulertzeko behar da eh, lan hori eh, oraiko kontekstu berezian ezarri. Bada Frantzia mailan eh, debate bat, Uh, instituzionen, uh, lugalde instituzionen lekua zer izanen den. Ikusten dugu regioniak haunditzen, haunditzen ari dira, eta hor, boskatua izan da uh, Akitania dibidez edatua izanen da limuzen eta poatu xarran deskualdeari, ordean, errealdea hundiak izanen dira, kompetentzia gehiago ukanen dituzte, Bigarrenik, eh, departamenduak eh, zuten memento batez desagertuko zirela, bon, ez dira seguraski desagertuko, baina beren kompetentzietan mugatuak izanen dira, eh, hori eh, eh, iduridu hori buruz ari girela, eta eh, kontekstu hortan, herri elkargoek dute leku eh, berezibat hartzen, eta hor uh, proposatua dena da uh, horien inguruan uh, pentsatua izan dadin, asmatua izan dadin, biharko lurralde uh, kolektibitateak, urbiltasuneko kolektibitateak. Eta mm, hor da debatea, hor dian, uh, ikusiz lako garapen kontseluak eta utetxen kontseluak erabili zuten lana dira bi Eh, kolektibitate berezi bat eh, sortzeko hemen iparaldean, eh, behar da ikusi, herri eh, horren ingurian, ja kolektibitate berri horren baldintzak betetzen diren. Eh, eta horiek dira, biztan dena, kompetentziak, herri eh, elkargo batek hurbiltasuneko kompetentziak erabiltzen ditu, bigarenik bigarrenik eh, dirua, fiskalitate aldetik, eta herri elkargo batek fiskalitate berezi bat badu, eh, eta estadoko eta e, laguntzak oketen alditu, eta hirugarrenik e, instituzio horiek, eh, hautetxiek, direktuki bozkatuak diren hautetxiek kudea dezaten. Eta hori, biztan dena, hiru balintza horiek, kolektibitate baten hiru balintza horiek erri elkargo batek baditu. Eta horren ingurian da lana hasi, Memento berian, pausatia den galdera da, hemen iparaldean uh, elkargo baten egiteak, uh, ehunta berroita emezortzi herri badira, uh, egun badira hamar uh, eh, errielkargo, ara, nora pasatzen den hortaik errielkargo batetarat. Eta hor badira... Uh, Hortako mitzatuko dira, uh, joanen dira errielkargo, zerrielkargo. Hala, hori ba-, badira bi, uh, bi galdera zorrotz hautetxien kontseluak lehen bilkuretan ikusi zuena. lehen galdera da, guai, lur uh, errepresentazionia errielkargo batean uh, zenta legiak finkatzen ditu eh, egungo egunean uh, herri, uai, herri batek somat delegatu izanen dituen, eta hor, desekili prio baten irriskoa bada uh, uh, errien uh, errepresentazioaren artean. Hala, hori, galdera hori pausatua da, Eh, hori da, la, erri elkargo ondietan gertatzen alden... Uh, eh, Iria eta basiri guneak uh, eh, elgarrikin nolako deatu? Hara, hori nolako deatu, eta nola bakotxeak bere, bere ordezkariak uh, izan ditzaman ala proporzionalki untra libratuak. hori da lehen galdera, eta bigarren galdera da, erri elkargo bat egiten manima da, ze pasatzen da, oraiko lugalde ere muetan diren uh, uh, lekuko, lekuko taldeak, eh? eh, artzen balimata eskualerri barnean badira erri elkargo eh, erri elkargo horien heinean, ze kompetentzia lekuko hautetxiek ze eh, eh, kapazitate baduten deliberatzeko lekia median, Erri elkargo bat egiten malima da, ezin da herri elkargo bat pentsatu, uh, bigarren eh, hein hori kondutan hartu gabe. Hara, bi baldintza horiek dira eh, pausatuak, bi galdera zorrotz uh, kontseiluak uh, pausatzen dituenak maien gehinean, eta galdatzen du uh, kabineta horiek, iker dezaten, ara, argitasunak emaiteat, pundu horien gehinean. Ordian. kabinet horiek, uh, aipatu duzu, uh, abenduain eh, seian egindukun eh, lehen biledan, hor, erakutsi daukute, uh, Frantzia mailan beste lurralde batzutan ze pasatzen den. Eta erakutsi daukute, herri elkargo handi bat posible dela, eh? badira, eksemplu batzu, uh, uh, arzen manimada dibidez, uh, niseko herri elkargoa, eh, uh, han badira uh, herria undiak badira, niseko herria berak iriontazomai mila jende baditu, uh, eta bada, badira ere erritipiak, egunta eh, oita bost erri eh, bizitzale dituen tipienak. Posible eh. da beraz. Eta hori kostaldetik eta mendiain artean, eh, edo hori posible dela. bigarrenik, nola funtzionatzen aldiren, diren, nola funtzionatzen aldiren, haizu, uh, erri elkargu batek badu bere, bere kontseilua deriberuen hartzeko, Baina badira, esperientzia batzu, bai, nizeko erri elkargoa da, Bada, erri elkargoko organua, eh, deliberuen hartzeko, eh, erri elkargotan dire mesala. Bada, badute ere onduan, eh, lako erriko autetxi guziak biltzen duten konferentzia bat. Hemengo iparaldean biltzar bat deitzen den bezala. Eta herri elkargoa eta biltzar horren artian, eh, finkatu dituzte eh, eh bere, bere responsabilitateak. Adibidez, debate politikoak... Eh, uh, eh, lako herriko artian, edo meren artian egiten da, eh, eta herri elkarguak eh, aplikatzen ditu hor hautatuak izan diren orientazio eh, orientazione politikoak. Hala. Horiek nizeko lurraldean hori asmatu dute beren funtzionamendia uh, ebilazteko. Hartzen balimada beste, beste lujalde bat, oai, nanteko metropoloa hori depresentatu dute, Han bada uh, eh, errielkargo bat, uh, hiria eta biltzen duena, bada gehienik hiria dena da, eta hor badituzte uh, eh, errielkargoen barnean uh, lekuko lurraldeka ordezkari zabatzu, er nahi du lekuko uh, organizazioa horitan, lekuko autetxiek badituzte kompetentzia berezi batzu herri elkargoen izenean. adibidez e, eh, lugalde antolaketak e, eh, e, eh, primido konstrui horien egiteko horiek lekuko haute txik dituzte e, kompetentzia horiek atxiki. Eta lurralde kolektibitate bereziatik edo berezitik urrundira edo urbildira egituraren aldetik? Egituraren aldetik e, erri elkarguak Egungo eginean ez dira argunt kolektibitate, uh, lujalde kolektibitatein Ez dira lege aldetik, ez dira hor klasatuak. Baina posible da uh, ondoko, ondoko urtetan herri elkarkoak eh, aski uh, eh, kompetentzia bilatzen balima dituzte bilaka diten biharko kolektibitate uh, urbiltasuneko kolektibitateak. Mm -hmm. da bon, lioneko kolektibitateko herri elkargoa, kolektibitate bat bilakatuada egun egunean, eh, legez. Kortxikane? Akorsikan beste, beste, beste kontekstu bat da, e, diferentzia da eh, herri elkargo bat, herri elkargo bat osatzen da erriko kompetentziak kudeatzen duten herri elkargo bat. Eh, herriko kompetentziak, erra nahi du, urbiltasuneko e, kompetentziak direla. Gero, e, Korsikako kolektibitatea, uada gehiago departamentua eta regionen kompetentziak kudeatzen duen kolektibitate bat. Mm Ez dira, hein bereko kompetentziak. Hala, hori da diferentzia. Ipar Euskal Herriko erri guziak hartuko lituzkeen errielkargo baten gogoetan implikatu da batera plataforma emendik eintzina. Bederen batera, gehi beste tokiko eragileekin solastatzia uh, deliberatu da, hor badira bederen uh, lau bost eragile uh, atxurutuki mintzatu behar direnak. Hortan uh, haiko dira bere fe, espertak edo berezituak? zituak? Hortian, ekspertek egiten duten lana, biztan dena, Uh, eh, Erri elkargo guziak eh, ikusiko dituzte, eta ari dira, eta aste honetan uh, bukatuko dute hori, eta erri elkargoko lehendakariak, eta erri elkargoko lehendakariek beren ingurian bildu dituen haute izan dira uh, diskusioniak. Gero, um, jende aditu horiek ere ikusiko dituzte gizarte zibilain eh, inguruko ordezkariak. Bon, garapen kontseilua biztan dena, zenta importanta izanen da, ere uh, eh, eskolerrein gobernentzia pentsatzen delarik, biztan dena bada uh, kolektibitatearen inguruko uh, arrazo hori, hor zeit behar dela sortu, Memento bedian behar da ere pentsatu nola kontekstu hortan, garapen kontseluak, bere, uh, bere gola nola nola, nola joa den aintz, ondoko urtetan, eh? zer uh, eh, kamiatuko den, zer eginen duen, eh, eta galdatua da ere kabinete horiek uh, lan hori aztertua izan dadin uh, garapen kontsiluen gerua. Bistan dena ere baterako ordezkariak uh, ikusiak izanen dira, komerzio gamarako ordezkariak ere, Uh, eh, ara, eta... Hauzapezen biltzaga. Hauzapezaren biltzaga, erri elkadelako uh, eh, kultura sustengatzen duen uh, sindikateko lehendakaria ere. Ara, egi, lako itzuri bat egina izanen da, hemengo jende aditu lako, uh, korektibitateari begira iku, duten ikuspunduain uh, maien egin antzartzeko, eta gero, eksperta horiek, horien, uh, hori denakondutan hartuz, baita ere ikusiz kanpoan eh, nola pasatzen den eta legeak ze, ze maiten duen Eta ere, lan tekniko bat izan, egina izanen da, oa juridikoki eta kompetentzien ingurian, eh, oraiko hemengo erri elkargoko kompetentziak hartuz, e, eh, fiskalitatean inguruko azterketak eginez, horiek proposatuko dute gero, eluden, pentsatzen dut, marxuan api hilian, e, hipotesia batzu, zeriburuz, uh, eh, egokialaiken eh, eh, joaitea uh, uh, tondoko urtetan eskualerriain dako. Bururatzeko bat buruki, posibilidea ustartzia gobernuaren proposamena eta hemendik aterazen astapeneko proiektua uh, lugalde kolektibitate bereziarena, hautsi-mautsi baten sortzeko edo giazko egitura bat litzateke? Edo zen egiat... Uh, eh, Teknikoki da. ba, hori egiten malima da, herri elkargo bat, eh, hemen, eh, sortzen malima da, erran nahi du, kolektibitate baten uh, kompetentziak, uh, fen, kolektibitate baten baldintzak ukaiten alditu, erran nahi du, eh, osten erten nuena, hiru baldintza behar dira kolektibitate baten ukaiteko, kompetentziak, eta hor luzke uh, errien kompetentziak, Eh, bigarrenik eh, fiskalitatea, eh, kapazitate hori badu, eta gero hiruarrenik autetxiak direktuki bozkatuak izan diten. Bon. Herri elkarguen eh, mailortan hirugarren baldintza hori ez da honu argunt bukatua, eh, eh, ez dira direktuki eh, herri guzitan funtzio hortako bozkatuak, baina pentsatzen dugu ondoko urtetan hori begira joan direla. Hora, hori dira kolektibitatea baten baldintzak herri elkargo batek eh, baditu. Gero, e, bukatzeko, da hori joan den e, abendoko seminarioan agertu zen, gauzaik importantena da, eta hori paraldeko autetxien eta gizartearen esku da, ja proiektu haman konbun baten ingurian, ala, adostasuna jartzen den. Eh? eta baldintza hori beharrezkoa da. Ez du eh, hori uh, uh, elkargo bati buruz joan behar balimada ja, adostasun hori badena ez, eta hori uh, balimada adostasun hori, eta paka nola, nola joan behar den hori buruz. Hara, hori da lantzen ari den gauza, eta ondoko hilabetetan ikusiko dugu, uh, ja, uh, proiektua mankomun hori... Eh, funtsezkoa denez, eh, partikatua denez, eta eh, hori balima balimada zer etapa e, behar, behar laiken hori buruz joiteko. Batitia Boloki, hori tarazten dugu autetxen kontseiluko zuzenaria zirela, eta mire esker, beraz, setasun horiek ekarririk. Bai, mire esker zueri.